mirabai au mira estas hindia poetino cae componistino de la dexesa y arcento. naskiĝis en regia familio de Rajput, en regiono situata en la centra y norda Hindio. Si estis uno el la plej y poetoi, kai santuloi de la hinduisma periodo de la baktimovado, kiu conceptis la religian practicon kiel la rilaton inter lamata dio cae siei sen restricte sindonemai adorantoi. Contraue al aliai bacti poetoi, la princino Mirabai rigardis tion rilaton en ordinarei homai terminoi, tiel che si consideris la dion Krishna sian edzon plei multai legendoi primira mencias sian malrespecton al sociai cae familiai convencioi. Sian devotetson ala Dio Krishna en corpigio de gioio cae amo, cae la, la hindua tradizio, uno er la hoc manifestigioi de la supera Dio Vishnu. La legendo racontas che ciam mirabai estis trilla raja, iu asceta ca yoga santulo, sadu, venis al sia heimo, ca idonis ala patro, statueton de la dio Krishna. Sia patro consideris gin speciala beno, ca instalis la diagion sur la familia altaro. Mirabai, profunde logigis al tiu statueto, cae rifusis mangi, cis la viajo estu donasata al si. Si comensis vivi por sia Krishna pupo. Si vestis gin. Si nur mangis, post ciam si oferis sian mangiagion al Krishna pupo. Si decidis che Krishna estu sia sola amico, amanto caiezzo. Baldau la che patroi geed sigi sin. La infana geed zetzo estis ofta cutimo in barato. La ezzo de mira mortis frue in batalo contra la mongola invado, do la bo patro ordonis al ayuna vidvino sin mortigi. Laula la indua rito sati, la vidvino devis sin mortigi cayesti faire oferita cune al jus mortita eso. Tio estis deviga en norda Hindio jes la meso de la deknaŭa jarcento. Miravai fugis, de sia bopatra familio al Vindavana la lando de Krishna. Lausi sia vera etzo, qui ne mortis. Persecutita de sia bo familio, porque si plenumo la sati rito, si esti captita du foie, kai el ambau si miracle escapis. Lau legendo, Mirabai dedicis sian vivon al Krishna. Si vagadis de urbo al urbo danzante publique honore al Krishna, el religia esprimo. Si construis privatan templon al li, kie si gastigis santuloin cae pilgrimantoin. Mira componis devota in cantoin por Krishna, tiei poemoi, aludas ala du miraclai provoi de siai vivo. la y de Mira estas y verso en la rajasthani lingvo. En hay poemoj Krishna estas yogulo kayamanto amanto, esta yogulino mem estas yogulino preta sin en spirita sa felicho La estilo de Mira combinas pasian humoron spritemon, sopiron, atendon, gioion, cae extason de cunezzo, ciam sentrita sur Krishna. La grandega popularezzo cae charmo de sciai cantotextoi cuses en la uso de ciu tagai bildoi cae en la dolcezzo de emozioi facile compreneblai de la hindiai homoi. Quancam la hindua tradizio attribuas al shi miloin da religiema himnoi himno al Krishna, faculoi estas dividitai laulo opinio per multai el ili estis autentice vercitai de mira mem. Nuru du poemoi conservigis portantai shian subscribon. La bacta mal vergo, Que estas considerata grava fonto por literatura kaj religiema historio de Norda Hindio, mencias Mirabai. Tio confirmas que si estis vaste conata kaj amata figuro en la bactimo vada culturo, circa ulayaroi mil 1600 post Cristo. Facte, la historio de Mira estas la plei fama el la nord hindiai sanctuloi. Plurai mirabai componajoi ancora uhodiau estas cantatae en barato. Cefe ciel religiemai cantoi, quancam prescau i havas filosofian implitson. Uno el siei plei popularei componajoi estas mi ricevis la ricetson de la veno de signoro Rama. Sia morto estas circauita de mistero cae religia simbolezzo. Oni diras che cantante en templo si degelis en la coron mem de Krishna. Legendoi pri la vivo de Mira, de pridiscutata autentichezzo, estis la temo de filmoi vil strioi cae alia populara literaturo en moderno tempoi.